Među nama ima svakakvih ljudi. Ima ih koji pokušavaju da dođu do svoga cilja, bez obzira kako, na koji način. Pa posežu počesto i za onim što nije dozvoljeno, bez obzira Da li će se time nanijeti zlo, šteta, nauditi drugome? Da li će drugome biti razorena porodica, ostati bez ičega, ostati bez drage osobe i slično? O tome pojedini ljudi među nama ne razmišljaju. Da bi ostvarili svoje ciljeve pomažu se mnogo čime i također sa određenim stvorenjima, odnosno vjerovali ili ne, da li to prihvatali ili ne, to je sigurno istina, pomažu se dakle i drugim svijetom, odnosno pomažu se džinskim svijetom, pomažu se šeitanima. O tome smo govorili u našoj prošloj emisiji. Da džini, da šeitani doista postoje. Postoji taj svijet. Mimo ljudskog svijeta i mimo svijeta meleka postoji i svijet džina. Među njima ima pokornih, ali ima i nepokornih džina. Među njima ima vjernika, ali ima i nevjernika. Kao što je Allah subhanahu wa ta'ala stvorio nas ljude i doveo nas na ovaj svijet, na dunjaluk, rad jednog cilja, posebnog cilja, a on je da obožavamo samo njega uzvišenog Allaha isto tako. Zbog tog cilja uzvišeni Allah stvorio je i džine. Kada kaže Jalla wa ala u 56. ajetu sure Az-Zariyat وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنْسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونَ A doista ja nisam stvorio ni jednog džina i ni jednog čovjeka osim da me obožavaju, osim da mi čine ibadet. Uzvišeni Allah govori o njima u Kur'anu. Dakle, oni postoje. Allah ih je stvorio zbog ovoga cilja i drugih i subhanahu wa ta'ala mudrosti. Allah subhanahu wa ta'ala u Kur'anu spominje od čega ih je stvorio. O tome smo slušali u prošloj emisiji od vrhova plamena, od vrhova jezičaka vatre. Allah subhanahu wa ta'ala govori šta čeka one koji budu nepokorni i šta čeka one od njih koji budu pokorni, kao i ljude. Oni džini koji budu pokorni, oni će uživati na drugom svijetu, ahiretu, dok nepokorni će se kažnjavati u džehennemu. Također, Allah subhanahu wa ta'ala na pojedinim mjestima govori o određenom njihovom izgledu, pa se spominje da će harana stanovnika u džehennemu, harana sa stabla zekum biti poput šeitanovih glava, poput šeitanskih glava. U hadisima Allahovog poslanika alihi salatu wasalam saznajemo za još neke detalje koji nam dakle govore i koji su bitni da bismo što je god moguće više upoznali taj svijet, taj džinski svijet kako bismo se zaštitili od njih. U hadisima do, dolazi spomen čime se hrane džini, na kojim mjestima borave, kako se zaštititi od njih i slično. Ljudi među nama koji nastoje da dođu do svoga cilja, da ostvare svoje ciljeve, bez obzira kako, na koji način, dakle, pomažu se ovim svijetom, pomažu se džinima, pomažu se također jednom pojavom koja je, nažalost, mnogo, mnogo proširena među nama. I ono što je veća žalost jeste da ljudi ne vjeruju u to, da ljudi ne vjeruju u postojanje toga. I kako onda da se liječe, kako onda da imaju napretka u svojim životima, kako da imaju napretka bereketa u svojim imecima ako odmah u startu odbijaju postojanost te pojave, odnosno da je to dakle istina. Naime, riječ je o uroku. Riječ je o uroku. Loši ljudi, zli ljudi, da ne kažem pogani ljudi, nastoje da ostvare svoj cilj, da postignu nešto što drugi imaju u svojim rukama ili u najmanju ruku da ti drugi izgube tu blagodat, da bi došli do toga, da bi ostvarili taj svoj cilj, oni se pomažu urokom. Oni, te dotične osobe koje ili preziru, ili preziru ono što oni imaju u svojim rukama od imetaka, porodice i slično, Oni se pomažu da bi sve to uništili drugim osobama, pomažu se urokom. Urok i te kako postoji. Za urok u arapskom jeziku koristi se termin elain. I da kažem, dakle u ovim našim emisijama ići ćemo detaljno, govorit ćemo detaljno o svemu ovome, polahko, jer ove stvari su i te kako prisutne među nama i te kako su bitne za nas da bi se podučio, dakle, doista onaj koji želi da se poduči, da se upozna sa ovim pojavama kako bi se na adekvatan način zaštitio od njih. U arapskom jeziku za urok koristi se termin elain i, dakle, prvo najčešće značenje ove riječi elain također u arapskom jeziku jeste oko pa pojedini učenjaci kažu da najčešće do uroka dolazi očima, da postoje osobe koje su poznate po tome i imaju određen način kako da ureknu druge osobe, time najčešće prilikom uricanja koriste se, koriste se svojim očima. Iako u arapskom jeziku ovaj termin elain ima i druga značenja, ima značenje izvora, ima značenje je li mnogo čega drugog značenje špijuna je li i slično kaže se dakle da je čovjek ujun ili ajun onaj koji mnogo mnogo uriče zbog riječi Allahovog poslanika alihi salatu vesselam da je doista urok istina i da postoji nešto što pretiči Allahovu odredbu da nešto može preteći Allahovu odredbu da bi to doista bio urok da bi on pretekao Allahu odredbu. Ibn Menzur, učenjak arapskog jezika, rahimahullahu ta'ala, kaže urok je pogađanje osobe pogledom. Dakle, i ovaj učenjak se vraća na prvo osnovno značenje riječi elain, termina elain, da je to oko, pa kaže urok je pogađanje druge osobe okom. Zadžač također učenja karapskog jezika kaže osoba, kada se kaže osoba je urečena, kaže se, dakle tada, da ju je pogledao neprijatelj ili protivnik ili zavidnik, dakle onaj koji ga, koji ga ne voli, pa je zbog tog pogleda njoj se nešto desilo. Kaže se, ova osoba je urečena. Zašto? Zato što ju je neko pogledao zlim pogledom, pa zbog tog uroka, zbog tog zlog pogleda, lošeg pogleda, toj osobi se i dešava nešto zlo. Hafiz ibn Hajar, rahimehullahu ta'ala, veliki islamski učenjak, najpoznatiji e, u hadijskoj disciplini, ima poznati komentar na Bukharin Sahih ibn Hajar, El Askelani, rahimehullahu ta'ala, kaže urok je pogled oka, popraćen zavišću, Dakle, urok nastaje po Ibn Hajaru, rahimehullahu ta'ala, najčešće kada se gleda okom još se zavidi. Dakle, onaj koji želi nekoga da urekne, gleda svojim očima i zavidi, a njegova duša je pokvarena. Pa kod onoga kojeg on gleda na takav način usjed svoje pokvarene duše sa zavišću i gleda dakle u tu osobu, on želi toj osobi da nanese jeli, određenu, određenu štetu. Pa se kaže urekao si čovjeka, odnosno nanio si mu štetu svojim pogledom. Dakle, kaže se da urok nastaje pogledom i nastaje uslijed zavisti i također pojedini učenjaci kažu da osnova uroka je zadivljenost. Jeste zavist, ali isto tako i zadivljenost. Da osoba može da urekne nekoga ili nečiji imetak, bilo šta, kada bude zadivljena time. Ukoliko iznenada ugleda nešto lijepo pa se zadivi i ne prouči dovu, ne traži od Allaha bereketa za tu osobu ili njeni imetak ili bilo šta, već zadivi se onda vrlo lahko uslijed toga može da urekne dotičnu osobu ili njeni metak ili bilo što. I nama je poznato da, da, da ovo postoji u našoj stvarnosti. Da ljudi od jedan put nakon lijepog izgleda, na, nakon lijepog stasa, finog izgleda da počnu mršaviti, da počnu se razboljevati, da, da im počne krenuti nizbrdo. Imali su firme, imali su lijep posao, lijepo su živjeli odjedan put, problemi u porodici, svađe, gubljenje imetaka, zatvaranje firmi i slično. Pitaju se odakle, kako, šta? Jedan od razloga, sigurnih razloga može da bude i ovo. Dakle, osnova uroka može biti i zadivljenost. Po pojedinim islamskim učenjacima, čak Dakle, kažu da najbitniji razlog, najveći uzrok uroka ili dakle ono usled čega dolazi do uroka jeste zadivljenost. Da osoba bude zadivljena nečim pa ne pribjegne propisanoj dovi, o tome ćemo ako Bog da kasnije govoriti koju dovu treba proučiti kada se vidi nešto, ne, osoba ne prouči, zadivi se i može dakle da urekne dotičnu osobu. Ako prihvatimo ovo značenje islamskih učenjaka da je osnova uroka zadivljenost, onda trebamo obratiti pažnju na nešto posebno. A to je da ne mora značiti da urok uvijek dolazi od zle osobe, od našeg neprijatelja, od našeg protivnika i slično. Ako kažemo da je osnova uroka zadivljenost, onda i majka može ureći svoje dijete i dijete može ureći svoga roditelja, može brat brata ureći i slično. Može dakle da urok dođe od drage voljene osobe. Zašto majka se zadivi svome djetetu, lijepo dijete ili obratno i slično, jer jedno drugome se zadive, iznenada i ne prouče dovu i dolazi do uroka. Može se desiti da majka vidi kod svoga djeteta lijepu kuću, lijepo auto, lijepo se sredio, napreduje u životu, pa bude zadivljena time i ne prouči propisanu dovu od Allaha subhanahu wa ta'ala, što Allah dželavala traži od nas, čime nas je podučio njegov poslanik Muhammed alihi salacom i tako dođe do tako dođe do uroka pa krene nizbrdo djetetu. Dakle, može doći urok i od drage osobe. Može doći i od zle osobe. Može doći od drage osobe kada osoba bude zadivljena nečim, iznenada, zadivi se, pa urekne. Ha jesti lijepo, ovo jesi se fino sredio, nigdje ne kaže maša Allah, alhamdulillah, Allahu akbar i slično. Ne spomene Allaha, već dakle spominje to što je vidio i to veliča zadivi se time i dakle može da urekne. Isto tako urok može da dođe od zle osobe što najčešće, najčešće biva, da dakle bude zadivljena nekom blagodati, ne može ona da tu blagodat ostvari, pa joj je teško da neko drugi uživaju u tim blagodatima, teško joj je zbog njene pokvarene duše i onda poseže za određenom metodom, gleda svojim očima u imetak ili tu osobu kojoj zavidi i dolazi dakle do uricanja. Veliki islamski učenjak, komentator Allahu je vala knjige Imam El-Kurtubi Rahimehullahu Teala kod govora Allaha subhanahu wa ta'ala kako su mušrici mnogobožci nastojali ureći Allahovog poslanika alihi salatu wa salam, a što se spomnije u suri Al-Qalem u predzadnjem ajetu وَإِنْ يَكَادُ الَّذِينَ كَفَرُوا لَيُزْلِقُونَكَ بِأَبْصَارِهِمْ لَمَّا سَمِيُوا الذِّكْرِ وَيَقُولُونَ إِنَّهُ لَمَجْنُونَ Gotovo da te nevjernici svojim pogledom obore. gotovo da te nevjernici svojim pogledom obore kada slušaju Kur'an od tebe. O Muhammede, ti kada učiš Kur'an, mnogobožci gledaju u tebe, nevjernici gledaju u tebe, žele da te ureknu i govore ovaj čovjek je ludak. Poznato nam je da su mnogobožci, Arapi, znali da taj Kur'an koji uči Allahov poslanika alihi salatu sam da nije od njega, da to nije ljudski govor, znali su i vjerovali su da postoji Allah i da je to nadnaravni govor, da je to Allahov subhanahu wa ta'ala govor. Međutim, otkuda da Muhammed dođe, zar nije neko drugi mogao da dođe s tim govorom, zar nije neko drugi mogao da bude poslanik, otkuda Muhammed, bili su mu zavidni, nisu htjeli da prihvate taj nadnaravni govor od Muhammeda, sallallahu alaihi wasallam, pa su mu zavidjeli na toj blagodati. Nisu se htjeli odazvati njemu, jer su uz poslanika alihi salatu wasalam bile i druge osobe. Ponajviše tada, u početku Islama, u Mekki bile su slabe, nemoćne osobe, robovi i slično. Njima, mušrcima, mnogobošcima, bilo je ispod da budu uz Muhammeda sallallahu alaihi wasalam s takvim, takvim osobama pa su nastojali da Muhammeda odvrate od toga, od pozivanja. Čime su se pomagali? U tome pomagali su se urokom. Pa kaže, dakle, Imam El-Kurtubi, rahimahullahu ta'ala, kada komentariše ovaj ajet, 51. ajet sure El-Kalem, kaže, kod Arapa, prije dolaska Islama, je bilo poznato, kada bi htjeli nekoga ili nečiji imetak da ureknu, da su se izgladnjivali tri dana. Tri dana ne bi ništa jeli. Izgladnjivali su se tri dana, zatim bi izlazili pred željenu osobu koju žele da ureknu ili bi dolazili do njegovog imetka i govorili tako mi Allaha, nismo vidjeli snažnijeg, nismo vidjeli ljepšeg, nismo vidjeli boljeg imetka, većeg imetka od ovoga. Nakon čega bi ta osoba bila urečena ili, ili njen imetak i dolazilo bi dakle do uništavanja uništavanja tog imetka. Ibn al-Qayyim rahimehullahu ta'ala kaže uroci su strelice koje izlaze iz pogane duše, pa nekada pogode, a nekada promaše. Uroci su strelice koje izlaze iz pogane duše, dakle pokvarene duše, zle osobe koje ponekada pogode, a ponekada i promaše. Allah subhanahu wa ta'ala govori u Kur'anu, govori u Kur'anu o uroku. Na određenim mjestima spominje dakle urok, spominje istinitost tog uroka. I mi bismo trebali prihvatiti te kuranske ajete, prihvatiti riječi Allaha subhanahu wa ta'ala kao istinite. U sve riječi Allaha subhanahu wa ta'ala moramo vjerovati, ne smije se ništa od njih odbaciti. Pa isto tako i ajeti koji govore o uroku, I ukoliko se vratimo na komentare islamskih učenjaka, na komentare tih Allahu subhanahu wa ta'ala riječi, tih kuranskih ajeta, vidjet ćemo da svi od njih kažu da ti ajeti ukazuju na istinitost uroka, na postojanje uroka. Pa čuli smo, 51. ajet sure El Qalem, Allah subhanahu wa ta'ala prejasno kaže وَإِنْ يَكَادُ الَّذِينَ كَفَرُوا لَيُزْلِقُونَكَ بِأَبْصَارِهِمْ لَمَّا سَمِيُوا الذِّكْرَ وَيَقُولُونَ إِنَّهُ لَمَجْنُونَ i skoro da te nevjernici le yuzlikunak svojim pogledima e, bi absarihim bi absarihim svojim pogledima obore žele da te obore žele da padneš u nesvijest kaže ibn Abbas radijallahu anhu i njegovi učenici kasnije Oni žele da te ureknu svojim očima. To jest to Muhammede, nevjernici žele da te ureknu svojim očima, zavideti iz mržnje prema tebi i to bi oni i postigli da nije Allahove zaštite, da nije Allahovog čuvanja. Allah te čuva, Allah te štiti. Oni žele da te ureknu svojim očima, međutim Allah, Allah te štiti i njegova zaštita je najbolja zaštita. Ibn Kethir također veliki komentator Allahu subhanahu wa ta'ala knjige, kaže ovaj ajt je dokaz da su urok i njegov uticaj istiniti sa Allahom odredbom. Ako Allah odredi, ako Allah dozvoli, urok može da djeluje na čovjeka. Urok ima dakle istinski uticaj, uticaj na čovjeka. Imam Al-Kurtubi, rahimahullahu ta'ala, kaže značenje ovog ajeta 51. ajta sura Al-Qalam jeste oni žele da te po pogode svojim pogledom, oni žele da te, da te ureknu. Također Allah subhanahu wa ta'ala u suri Yusuf kada govori o Jakubu salam i njegovim sinovima, kada bi odlazili u Misr i tražili hranu u godinama nestašice, kada bi odlazili i tražili svoju braću njih je bilo dakle 12. Jakub alihi salam je imao 12 sinova. Pa prvo je nestao Jusuf. Poznato nam je kroz suru kako, na koji način. Zatim njegov najmlađi brat Benjamin, kada su odlazili i tražili hranu, Jakub alihi salam savjetovao je svoje sinove da ne ulaze svi, dakle tada njih 10-11, da ne ulaze svi na jedna vrata. Kaže se da se tada u Misru u Egipat ulazilo na četvera vrata. Bilo je četiri prilaza gradu. Pa je preporučio svojim sinovima da se podijele na sva ta vrata, na sve te ulaze. Da ne ulaze svi njih 10 ili 11 na jedna vrata. Kažu zašto? Zato što su bili lijepe građe. Što su bili mladići. Lijepo su izgledali. Jakub alihi salatu wasalam bojao se uroka za njih. Kako kažu komentatori. Prije svega Allah subhanahu wa ta'ala govori o tome pa kaže وَقَالَ يَا بَنِيَّ لَا تَدْخُلُوا مِنْ بَابٍ وَاحِدْ وَدْخُلُوا مِنْ أَبْوَابٍ مُتَفَرِّقَ وَمَا أُغْنِي عَنْكُمْ مِنَ اللَّهِ مِنْ شَيْءٍ إِنِ الْحُكْمُ إِلَّا لِلَّهِ عَلَيْهِ تَوَكَّلْتُ وَعَلَيْهِ فَلْيَتَوَكَّلِ الْمُتَوَكِّلُونَ kaže u 67. ajetu sure Jusuf. Allah subhanahu wa ta'ala prenosi govor Jakuba kada kaže o sinovi moji Ne ulazite na jednu kapiju. Ne ulazite na jedna vrata, već uđite na razne kapije. A ja vas ne mogu spasiti od Allahove odredbe. Ako je Allah nešto odredio, onda će to i biti. Jer moć pripada jedino Allahu subhanahu wa ta'ala. Presuda, odredba pripada jedino Allahu subhanahu wa ta'ala i niko to ne može jeli, odbiti. Odbiti. Ja se na Allaha oslanjam i neka se na Allaha oslanjaju oni koji se istinski oslanjaju. Ja se na Allaha oslanjam da će vas On zaštiti, da će vas On sačuvati. Ja vam preporučujem da tako postupite, a opet ako Allah bude drugačije odredio, onda tako, tako mora biti. Pa u komentaru ovog 67. ajeta sure Jusuf, Ibn Abbas radijallahu anhuma, njegovi učenici i drugi komentatori Kur'an i Kerima kažu, Jakub, alihi salam, naredio je svojim sinovima da ne ulaze svi na jedna vrata, nego da se razdvoje, da uđu na različita vrata jer se bojao za njih da ih neko ne urekne. Bojao se za njih da ih neko ne urekne jer su to bili lijepi mladići, lijepe građe, otmjeni, a urok je stvarnost, kaže Ibn Abbas, urok je stvarnost. Urok postoji i on može skinuti konjanika s konja. Urok može oboriti konjanika konjanika s konja, odnosno može se ureći toliko da upadne u nesvijest. Imam El Kurtubi kaže, ako se prihvatio ovo značenje ajeta na ovakav način kako ga komentariše Ibn Abbas radijallahu anhuma, onda je ovaj ajet dokaz da se treba čuvati uroka i da je urok istina. Da se treba čuvati uroka i da je urok istina. Jakub alaihissalam salam, rekao je ne ulazite svi na jedna vrata, već uđite na različita vrata. A ja vam ne mogu pomoći ako Allah bude drugačije odredio. Pa, kaže Ibn Abbas, da im je na taj način ukazao na urok, da ih je posavjetao, uđite, razdvojite se, da vas neko ne bi urekao kada vas vidi vas 10-11, kada vas vidi. Pa kaže Ivan Kurtubi, ako je to tako značenje, onda To jasno ukazuje na postojanje uroka i na njegovu djelotvornost. Brojni su hadisi Allahovog poslanika alihi salatu wasalam u kojima se također govori o uroku, da urok doista postoji, da je urok istina, da je njegov uticaj istinit. Pa tako kaže Allahov poslanik alihi salatu wasalam u hadisu Džabira ibn Abdillaha urok uvodi čovjeka u kabur i dovodi devu pred kazan, Allahu akbar. Urok uvodi čovjeka u kabur i devu dovodi do kazana. Odnosno, zbog uroka, zbog uricanja, deve, deva može da oslabi. Kod nas je li krava? Urekne se, pa odjedan put se razboli. Ne može da se digne i čovjek mora da je zakolje. Dakle, urok može devu da dovede do pred da se zakolje. Nema više nikakve koristi od nje. Međutim, isto tako, Kao što može devu da dovede do kazana, isto tako kaže poslanik Alehi Salocam i u urok uvodi čovjeka u kabur. U, zbog uroka čovjek može umrijeti. Zato kada neko se iznenada razboli, pogotovo ukoliko nalazi ništa ne pokazuju, pokazuju da je čovjek zdrav, da nema pri sebi bolesti, obavezno treba se liječiti. Obavezno treba se liječiti ili od uroka, ili od cihra, ili od sličnih bolesti. U hadisu Abu Zerra, radijallahu ta'ala, Allahov poslanika, alaihi salatu oslam, kaže doista urok može, Allahovom dozvolom, ako Allah odredi, vezati se za razumnog čovjeka toliko da ga odvede na uzvišicu, a zatim ga ostavi. Urok može djelovati na razumnog čovjeka, dakle ne na čovjeka koji je bez razuma, bez pameti može se vezati odjedan put za razumnog čovjeka i odvesti ga na uzvišicu, odvesti ga na brdo, zatim se odvojiti od njega. Odnosno, u komentaru hadisa stoji da se čovjek, razumni čovjek, razumna osoba, pod dejstvom uroka može baciti sa uzvišice. Može se ubiti. Također, u hadisu Ajše radijallahu anha, Allaho poslanik alihi salatu wasalam kaže utječite se Allahu od uroka jer urok doista postoji utječite se Allahu od uroka jer urok doista postoji. Naproti u hadisu Đabira radijallahu an kaže poslanik alaihi salatu wasalam najviše ljudi iz moga naroda, iz moga umeta, dakle nakon poslanika alaihi salatu wasalam, svi mi koji dođemo, kaže vjerovjesnik alaihi salatu wasalam najviše ljudi iz moga umeta nakon Allahove odredbe umire od uroka. Najviše ljudi iz moga naroda nakon Allahove odredbe umire od uroka. Također se od Džabira radijallahu talan prenosi da je Allahu poslanik alihi salatu wasalam vidio dječicu svoga jednog ashaba Hazma pa je upitao njegovu suprugu, a Hazm je preselio, umro, pa je upitao njegovu suprugu šta je sa ovom dječicom moga bratića, Zašto su ovaki, ovako slabi? Jesu li to gladni? Nemate šta da jedete? Treba li vam kako pomoći? Imate li kakvu potrebu? Pa je žena odgovorila, ne Allaho poslanče, nisu gladni, ne treba nam ništa, ali urok ih brzo pogađa. Mnogo su urokljiva djeca, urok ih lahko pogađa, pa je poslanik Alihi Salatu Islam rekao, uči im rukju, liječi ih rukjom, šerijatskim načinom liječenja. Također, Allahov poslanik alihi salatu sam preporučio je i drugima da uče rukiju da se na ovakav način liječe od uroka jer je na mnogim mjestima rekao da urok doista postoji, urok je istina i oko toga se slažu većina maltene svi islamski učenjaci.